для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Даўно глушак не чуў сябе так пагана, як у той вечар, калі выпраўляўся на сход аб перадзелі зямлі. Мусіць лепш, спакойней для душы было не ісці на гэты сход, каб не мець лішняй прыкрасці. Але як ты не пойдзеш калі нікога іншага, а цябе самога рэзаць павінны. А можа, трэба будзе сказаць што-небудзь, заступіцца за сябе, абараніцца. Хоць радасці якой чакаць на сходзе не прыходзіцца, але ўсё-ткі калі ты будзеш перад вачыма ўсіх, то пэўна, не такія смелыя будуць, не так будуць плясці языкамі. Калі туліцца ў хаце сваёй будзеш дрыжаць, чаго добрага і зусім утапіць могуць. Хочаш, не хочаш, а ісці трэба. Глушак перахрысціўся, усцёг лаплены кожушок, насунуў пабітую моллю старую шапку. На крысе кажуха зауважыў закарэлыя белыя языкі картапляны мешаніны для свіней. Але сціраць іх не стаў, ні ў царкву, ні ў госці збіраецца. Ды то падумаць, цяпер такія знакі ў пашане. Як дакумент, што свой чалавек не гуляшчы. картаплянымі языкамі на акажусе, з трухой на каўняры і на шапцы патупаў глушак па старэчы з хаты. Так вымеркаваў выйсці, каб не быць на сходзе ні першым, ні апошнім. Прыпрэшся першы, кінецца ўсім, што баішся, пасмялеюць, апошні прыпаўзеш, каб поўна не было, абнюхаюць са сваімі, згаворацца. Народу яшчэ з двара адзначыў сабралася ўжо нямала трывога і непрыхільнасць вырухнуліся ў душы прымусілі сціснуцца нарыхтавацца да небяспекі збегліся падумаў глушак навастрыліся клыкамі на чужое добро толькі каманды чакаюць многа то ўпілася куранёўцаў і ў сенцах Праўда больш ні гаспадароў, нават не хлопцаў і дзяўчат дарослых, якім сваё кубловіць непадалёка. З драбязы рознай, смаркаты дзятвы сабралася. О спектакль знайшлі. Ад ручком бы поскуць, каб не смярдзела, падумаў глушак. У хату нашылася таксама нямала маладых, але багата было і гаспадароў. Каля прыпечка пракоп барадаты разважліва гаманіў з чарнушкам. Цётка сарока уселась на палаце, тахала ў грудзе зайчыка, які весела рагатаў. Прыпёрся, вядома, Андрэй руды, прыляпіўся к самаму сталу к начальству. глушак падумаў быў прабіцца да пракопай чарнушкі, але яны былі лішне на віду, а яму можа ні да чаго было выпірацца на людскія вочы, хто яго ведае як яно там пойдзе, як яно будзе сядзець на віду ва ўсіх. А калі на тое то і так усе прыкмецілі ўжо, што ён нідзе-небудзь тут жа чуе все, бачыць усё, так што можна і тут у куточку сагнуцца ды выглядваць от толькі блізка аказаліся Хоня і дзятлікаў Васіль. Дзятлік, як заўважыў яго яўхімага бацьку, позірк адвёў бок ад злосці, вядома за тое, што яўхім адбіў у яго ганну. Бровы насунуў на вочы, затаіў штосьці нядобрае. Бач ты, такое маладое таксама з фанаберыяй, падумаў глушак, таксама гаспадар дзюба ты смаркатая. Але каб не зважаў на дзятліка, гнуцца ў куце было неахвоту. Хоць бы хто асеў поблізу, каб сказаць слова адвясці душу, глушак хаваў трывогу, пацеў у сваім кужушку, таміўся, здавалася бясконцам чаканнем і адзінотай. Калі ўсунуўся ларывон і стаў як дум, узвышаючыся над усімі, Глушак узрадавана памкнуўся аклікнуць яго, але не пазваў. Раптам з ларвонавай спіны паказаўся сянец міканор. За міканорам паявіўся дубадзел. Яны абышлі ларвона, праціснуліся паўз глушака, сталі прабірацца к сталу. Глушак пачуў, што трывога яго пацяжэла. Потым за дубадзелам праціснулася к сталу яшчэ двое незнаёмых. Каморнікі, мабуць, падумаў стары глушак, разглядаючы то аднаго то другога, як бы хацеў уведаць пра свой лёс. Адзін быў ужо немалады лысаваты, у зацяганай падзёўцы з выгляду нібы і незласлівы. Але глушак, які ўсяго ўсякага пабачыў, і падрыхтаваўся да ўсяго, падумаў пераканана: Ціхі ён ціхі. А толькі калі скамандуюць, то нож усадзіць пэўней не паморшчыцца. А другі зусім не падобны быў да гэтага маладжавы далікатны тварам, трымаўся смела важна пера тым як сесці за стол стройны по вайсковаму прамы дзіўна посміхаючыся скінуў паважна фуражку сняў вайсковы шынель разгладзіў моцную рукой вайсковы мундзір з вялікімі кішэнямі на грудях седзячы за столом аднаго за адным пачаў аглядваць куранёўцаў спакойна павольна подступіўся позіркам да глушака і старому у захацелася ўшыцца ў каўнер ад гэтага позірка. Калі вочы вайсковага пайшлі мацаць яго. Позірк гэта быў востры, пранізлівы, нібы прабіваўся ў сярэдзіну і такі упэўнены, што рабілася глушаку нядобрага. У этого рука не здрыганецца, падумаў глушак. І гэты бацьку роднага утопіць, калі трэба, за савецкую ўласць, к этому не падыходзь блізко, не прасіся на літасць, Ён партейны ўвесь, партейны да нітачкі. Зразу відна, падумаў глушак, калі вайсковы пайшоў позіркам па другіх. За думкамі закарцела глушаку дзіўнае адчуванне, нібы ён сустракаў недзе гэтага чалавека. Недзе ж ён яго бачыў, і ён колькі часу намагаўся прыпомніць, а дзе ж гэта было, як не стараўся, не не мог успомніць. Мабыць, бачыў выпадкам, недзе мелькам. Ай, на вуліцы ці на дарозе. А інакш хіба б забыў гэтыя вочы. Глушак зноў паглядзеў на лысаватага. А вось гэты. А можа і праўда, ціхманы добры? Пэўна, можна было б асцярожна паспрабаваць падступіцца відаць здалёк што не надта салодка жывецца яму і падзёвачка унь якая і ады яму не лішні шчокі аж уваліліся а вось каб зрабіць акуратна а мусіць не адмовіўся б ён ад сцягенца свінячага а але цяпер і думаць не думай такога лысы блізка не падпусцяць калі побач гэты партыйны да нітачкі У глушака раптам з'явілася падазрэнне, а можа партыйны гэты і не каморнік зусім а які-небудзь начальнік з ГПУ можа прысунуўся вынюхаць што і як харчава прыцель І вось так разважаючы мяркуючы стары глушак уважліва слухаў што казаў дубадзел але хоць глушак не і не прапускаў ні слова багата чаго, як і многія другія на сходзе, ён не разумеў ці лічыў не вартам увагі. Крывароты доўга і нудна нешта гаварыў не пра справу, пра палітыку. І толькі калі дубадзел перайшоў да землеўпарадкавання, стары насцярожыўся, Дубадзел, аднак зноў доўга плёў пра тое, для чаго трэба перадзельваць зямлю, якая гэта важная задума, землю парадкаванне. І ён таміў, палохаў глушака туманам няпэўнасці. І чым больш плёў ён, тым больш прападала ў глушака кволая надзея на тое, што можа абыць яго гэтай бядою. і раптам стала глушако прыкрамлосну ў сярэдзіне калі дубадзел абвясціў у нас таксама камісія якая была выбрана па ўсім законах на агульным сходзе вёскі курані знайшла вось розныя факты а именно няправільную запіс зямлі сельсавету што прывяло ў сваю чаргу да няправільнай аплаты налогу з боку етых укрывацеляў. А хто такія? Еты ўкрывацелі? не ўтрываў Андрэй руды. Ну можна і назваць хоць выбраны старшыня этой камісіі вашай вёскі дзяцел Меканор у сваім рапарце пасля усяго мяне ўсё даложыць. І это, ну, напрыклад, вось такія асобы як чарняк, пракоп, дзяцел з метро. Ён мусіць выказаў бы ўсіх, але ляснік міця, пачуўшы сваё прозвішча, абарваў яго, заявіў раптам на ўвесь голас: это ўсё ерунда. Дубадзел абурыўся, што ерунда, усё. С п'янай непахіснасцю растлумачыў міце, а ў хаце засмяяліся, зарагаталі: Няправільна напісана адгукнуўся не вельмі ўпэўнена больш відаць для прыліку пракоп вы дядька помаўчалі б не ўтрываў ускочыў меканор гатовы рынуцца абараняць свой гонар дубадзел даў знак яму сесці ну вось тут грамадзянин вашай вёскі курані дзяцел з метро загварыў ён зноў паважна тым жа тонам кіраўніка і прамоўцы на заяўляе. Заяўляў і заяўляць буду, гэта ўсё ерунда. У хаце зноў засмяяліся, дубадзел пачырванеў, Дзяцел з метро. Вам слова не давалі. Прашу не перабіваць, тым больш што сваімі выкрыкамі вы некультурно замахваецеся не толькі на сельсавет, але і на выбраны ўсімі народам нашага сяла орган камісію пляваў я на твою камісію міце рваўся к сталу але яго стрымлівалі ён кіпеў камісія таксама мне указ начальства я ў лесе сам начальства чуеш над усімі елкамі і палкамі начальнік і сею дзе хачу і не суйся чуеш добра злавесна сказаў дубадзел а вось мы табе покажам куды можна і куды не можна а сунуцца выбранай камісіі сельсавету, якія ёсць мы, поўная ўлада на месцы. А вось пакажы, Ну, пакажы! Міця не слухаў угавораў бліжніх, яго душыла крыўда. О, усякае лезе ў начальства. А таго не да петрыць, што ў мяне свой закон ёсць, свая ўлада. Усё сваё ў цябе правильно подчапіў з рогатам хоня смех і вясёлы гоман што ўсё мацнелі ў хаце падагравалі міцю невядома як закончылася б гэтая перапалка калі б за сталом не падняўся незнаёмы у вайсковым кіцелі і спакойна цвёрда ён загадаў я прашу вывесці п'янага міцю акружылі у узялі пад руки, под вясёлыя смешкі хоні сілком вывелі з хаты. І пачакаўшы, пакуль не ўціг гоман, чалавек абцягнуў кіцель і ўжо дзіўна лагодным голасам абвясціў. Ну, калі ёсць якія-небудзь прэтэнзіі да камісіі па зямлю ў парадкаванню і калі такія прэтэнзіі могуць з'явіцца заўтра, як бы выдзеляў апошнія слова незнаёмы, прашу заявіць іх, або камісія, або мне асабіста. А хто ты такі? — крыкнула яму цётка сарока. Чалавек з усмешачкай глянуў на дубадзела. Ваша віна, што не здагадаліся пазнаёміць у час. Дубадзел не так назваў, як папракнуў цётку сароку за невуцтва. Таварыш зубрач е то спецыяльны упаўнаважаны з воласці Зубрычкі ў ком галавы пацвердзіў гэта і зноў загаварыў да ўсіх. Ну вось такім чынам таварышы, са ўсімі скаргамі, які ўзнікнуць прашу, звяртацца да мяне. Мы іх не адкладваючы тут жа на месцы разам з вами. Праверым, вырашым, як быць далей. І зубрыч лагодна усміхнуўся. Гэта усмешка зубрача старога глушака не толькі не супакоіла, але, насцярожыла. Нават калі смяяўся гэты упаўнаважаны з воласці, чуў стары, што гэты чалавек заўсёды сабе на уме смяецца. А усмешка як бы не яго, падумаў глушак, чужая. Упэўненая строгасць зубрыча да міці, абыходлівасць з людзьмі выклікала пашану да яго давер'я. Зубрыч раптам стаў жывой надзеі куранёўцаў. Ён адчуў гэта лёгка непрыкметна і ўзяў кіраўніцтва сходам у свае рукі, аб'явіў, што слова мае старшыня камісіі па землеўпарадкаванню дзяцел Міканор. Міканор выйшаў за стала і дубадзелу, так і не дагаварыўшы хочаш не хочаш давялося сесці да так кот тут дядзько пракоп адразу рынуўся у наступ меканор сказаў что камісія неправільна памерала зямлю не я адзін міця унь болей гаварыў прагу апраўдваючыся пракоп міця ён п'яны ён выйшаў з хаты сказаў меканор Ну так што, калі выйшаў, пярэчыў пракоп. А тое, што пра п'янага, ды да якога яшчэ няма тут, няма чаго і казаць. Ну да какалі ён пракоп выйдзе. Пра яго таксама не будзе гаворкі, уварвалася ў спрэчку цётка сарока. А е, праўда, ухапіўся за падтрымку пракоп. Ён было відаць, хацеў толькі адступіць, з годнасцю адступіць, ухіліцца ад удару, але меканура гэта распаліла яшчэ больш. Вы не круціце, дядько. Чаго ты ўсеў на мяне? Раптам загарэўся пракопшы яго, налілася крывёю. Ну і праўда, чаго ты да яго прычапіўся? Зноў падтрымала пракопа цётка сарока. Глушак думкую быў на баку пракопа але стрываў не заступіўся за яго кінеш тут слова насуперак гэтай васпаватай заразе дык бяды лішня наклічаш а тут і без таго немведама што будзе як самому адбівацца прыйдзецца але ж зараза от зараза скажы ты падумаў глушак пра міканоры якое нахабнае Пра маслака нават і не думае, бы той яму нішто. Няўжо апаскі не ўзяло, што ён можа паявіцца. Глушак пры гэтай думцы пачуў сябе кволым і бездапаможным. Я на вас не ўсеў, не адпускаў пракопа міканор, а толькі я не люблю няпраўды. Не люблю, калі абмануюць ды да яшчэ другіх потым вінавацяць. А ён і не вінаваціць нікога, Ні чорта ні бога, заступілася за пракопа тётка сарока. Я ж не вінавачу, сказаў пракоп. Дык не кажыце, што няправільна памерылі. Вы паўтары дзесяціны не ўпісалі, сказаў міканор. А што? Яму самому ўпісаць трэба было, абазваўся ларывон і глушак кіўнуў у знак згоды. Тут у спрэчку ў лесхоне падкалоў. Папрасіць трэба было каго, Ну, хто граматны? Міканур пабег позіркам па хаце, некага шукаючы. А вось тут яшчэ адзін забыўся памерыць сваю зямлю. І вось ад адных гэтых слог глушак уведаў. Пра яго зараз гаварыць будзе міканор. І не дамераў ён без чатырох сажняў тры дзесяціны, сказаў міканор. «Кто это?» — вылез Андрей Руды. «Это глушак Халимон». Твар, плечи, руки глушака налились нечем важким, як горячая глина. А Леон перемог злость и сказал спокойно. «Ну, дык дякуй за это, что перемерал». «Нема за что», — уколол Миконор. «Ну, постарался ж» пахадзіў усюды. Я сам можа век бы не сабраўся памерыць, сказаў глушак. Вы сям'ю палічыць не сабраліся. Вунь лішняга упісалі. О і за это дзякуй, што памог, адказаў глушак. Глушак захінуў полых кожуха і зноў нагнаў на твар санлівасць. Не зразумець было, ці то слухае чалавек, ці то дрэмле, але ўсярэдзіне ў яго ўсё кіпела перамераў подлічыў. Няма каго, што перамераў цябе па спіне дубінаю, ы падлічыў твае рабрыны, трасца шалудзівая. Ён ад злосця ж не мог слухаць голасу механора, але і слухаць не, нельга не было. Самае важнае цвярозамяркуючы было шчэ, ще наперадзе. Наколькі ж пастановіць абрэзаць яго? І тое, што гэта васпаваты выскачка, тыцнуў яго зараз у грасць, гэта яшчэ паўбяды. Сорам не дым, Гразь можна і выцерці з твару. Але вось прыйдзе нарэшце такі момант, што і самога прыблуду гэтага тыцнуць у гразь можна будзе да так, што ён не абатрэцца, не абмыцца а зямля вось гэта так зямля гэта зямля не дым не сорам рэжучы яе усё роўна што рэжуць сэрца Да кот, кеб не было такога, вярэдзілі глушакамі каноравы словы. Такога, што аднаго поля на вярсто другога, як баба сядзе дак спадніцы ўсёй закрыя. Трэба каму-нікаму падбавіць той зямлі. І ад каго нікаго не сакрэт, канешне, адрэзаць. Кеб не было аднаго густа, а ў другога пусто. І вось гэтыя словы міканора адгукнуліся ў хаце, задаволеным гоманам рады чужого добра уварваць ах вы плойма гуляшчая подумаў глушак дзе толькі навучыўся хітрасці да мецікаў прыблуда пачаў гаворку пра перадзел не з таго у каго трэба абрэзаць зямлі а з таго каму і колькі падбавіць трэба усё роўна як бы прывабліваў зваў да сябе гэта яму было відаць удалося хоць засцярогай не выскокваючы вельмі людзі слухали яго слухали з ухвалай і глушак мімавуль адзначыў што больш за паў дзесяціны адрэзалі зальчыку амаль столькі ж дзятлікавому выселю у гэтага смаркача калі пачу калі на Ён, што прыбавіць яму зямлі аж вочы загарэліся. Як бы ўжо браў яго глушакову зямлю, глядзеў, ці добрая, ці нямала. Отжа, прагавітая дзюба падумаў глушак на чужое. І зайчык хоць бы слова, А падманілі абяцанкай, ён і гатоў перабег але думкі гэтыя прайшлі амаль без знаку перад тым вялікім і панурым, што грозна страшна набліжалася. Колькі ж абрэжуць яго зямлі. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.